أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه قال الامام الالباني رحمه الله من فوائد هذا الحديث ما ترجم البيهقي بقوله باب مجانبه الفسقه والمبتدعه ومن لا يط... ومن لا يعينك على طاعه الله عز وجل قال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال الشوكاني رحمه الله وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنه رسوله ويردون ذلك الى اهوائهم المضله وبدعهم الفاسده فانه اذا لم ينكر عليهم ولم يغير ما هم فيه فاقل الاحوال ان يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير غير عسير الى ان قال رحمه الله ومن عرف هذه الشريعه المطهره حق معرفتها علم ان مجالسه اهل البدع المضله فيها من المفسده اضعاف اضعاف ما في مجالسه من يعصي الله من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنه انتهى كلام الشوكاني رحمه الله عباد الله اعلموا ان مصاحبه الصالحين خير وبركه في الدنيا والاخره قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كما ان مصاحبه جلساء السوء حسره وندامه يوم القيامه قال جل في علاه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا روى الترمذي في جامعه من حديث ابي ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل اي عاده صاحبه وطريقته وسيرته فليتامل وليتدبر من يخالل فمن رضي دينه وخلقه خالله ومن لا تجنبه فان الطباع سراقه وكان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ومن دعاء يوسف عليه السلام رب قد, آت ربي قد آتيتني رب, ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى أن قال إلى قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين Ndugu wapendwa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia kipenzi chake mtume rehma na amani zimwendee, tunahusiana kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hiyo ndiyo wasia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wale waliotangulia na wale ambao wanafata. Qala jalla fi ulah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ناكسم الله سبحانه وتعالى يقوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض uiddat lilmuttaqin hii janna ya allah subhanahu wa ta'ala imeandaliwa kwa wale wamchao allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wanamwogopa allah subhanahu wa ta'ala ndugu waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba alipomuumba mwanadamu ilikuwa mwanadamu lazima awe ni mwenye kuchanganyika na wenzake hawezi ishi peke yake lazima awe ni mwenye kuishi na wengine kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa maelekezo ya kuishi na watu na utatengamana na wakina nani utaishi na wakina nani utakuwa karibu na wakina nani na utakuwa mbali na wakina nani haya ni maelekezo kutoka kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni dini ya Uislamu dini iliyokamilika ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alisema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina katika hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka inakuelekeza na inakuambia wewe unafaa kukaa karibu na wakina nani na unafaa kukaa mbali na wakina nani haya hii ndio sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu gani kwa sababu kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma takhalafa wa ma tanakara minha ikhtalaf idhan hi hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam anaeleza vipi nyoyo zinavyokuwa pamoja kwa hivyo hii inaonesha ya kuwa wale watu wema hawatakaa isipokuwa na watu wema kwa sababu hivyo ndio hivyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia na wale watu waovu hawatakaa na wengine isipokuwa wenzao kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza masala ya kuoa na mambo mengine Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema alkhabithatu lilkhabithin ila akhiri aya idha ndugu waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza na akasema ya kuwa wasbir نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Allah subhanahu wa ta'ala anamwelekeza mtume wake alayhi salatu wassalam wa amru nabii sallallahu alayhi wasallam kama huwa ma'lumun amrun li ummatihi sallallahu alayhi wasallam hivyo ndio inavyojulikana mtume alayhi salatu wassalam anapoamrishwa kitu basi hiyo ni amri kwa umma wake alayhi salatu wassalam illa idha jaa at-takhsis idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake alayhi salatu wassalam wasbir nafsak subirisha nafsi yako subiri na wale ambao kwamba alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha wale ambao kwamba wanafanya adhkar na wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala usiku na jioni usubuhi na jioni hawa ndio unafaa kukaa na wao wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum بالغداة والعشي yuriduna wajha hawataki mengine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwisho aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukataza kukaa na wale watu wabaya akasema wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ya kuwa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina usikae na wale ambao kwamba nyoyo zao zimeghafilika, wako mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu majlis kama hiyo, kikao kama hiyo, basi itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hasratan wa nadama yauma alqiyama, kwa sababu ile kikao ambacho haitaji Allah subhanahu wa ta'ala wala hasaliwi mtume alayhi salatu wassalam siku ya kiyama itakuwa hasratan wa nadama itakuwa ni siku ya majuto itakuwa ni siku ambayo kwamba watu watalalamika kwa nini laiti ningekuwa nimemtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo kikao laiti singekaa na fulani idhan ndugu waislamu mtume alayhi salatu wassalam amepiga mfano ambaye kwamba kila mmoja atakuwa ni mwenye kuelewa katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an akasema mathalul jalisi salih mfano wa mtu ambaye kwamba yani aljalisu salih yule ambaye kwamba unakaa naye kama ni mtu ni mtu mwema na waljalisi suhu na yule ambaye kwamba mtu ambaye kwamba ni mtu mwovu kukaa na mtu mwovu na kukaa na mtu mwema basi mfano wake ni kama hii ambayo mtume alayhi salatu wassalam anaeleza anasema kahamilil miski wa nafikhil kir ni kama yule mtu Mo, ni kama mtu ambaye mmoja anauza marashi na mwingine anafanya kazi ya welding. Kwa hivyo huyu kazi yake ni kuchoma vyuma na huyu mwingine yuauza marashi. Anakuambia Mtume alayhi salatu wassalam, fahamilul misk imma an yuhdhiyak yani lau aki, huyu mwenye anauza marashi ima akupatie hiyo marashi ayuhdiak akupatie zawadi wa imma an tabtaa min ay tashtariya min yani ima ununue kutoka kwake wa imma an tajida minhu rihan tayyiba hata kama hutaweza kununua ama kama hata kupatia zawadi yani at least utakuwa umetoka hapo na harufu nzuri hii ndio mfano wa kukaa na mtu mzuri Mtume alayhi salatu wasalam anaeleza. Akasema mfano wa mtu ambao kwamba anakaa na mtu mwovu ni kama kahamili uh, wanafikhil kir wanafikhul kir imma ayahriqa thiyabak huyu mwenye anachoma vyuma huyu mwenye kuchomelea vyuma ukikaa naye ima nguo zako itakuwa ni yenye kuchafuka ama itakuwa ni yenye kuchomeka kwa sababu ya ile shararatu nar ama ima uwe utoke na harufu mbaya anasema ima ayahriqa thiyabak ima, acho, ima achome hii nguo yako ambayo umevaa wa ima antajidu, antajida minhu rihan khabitha ima upate harufu mbaya kwa hivyo hivi ndio watu wawili kukaa na mtu mzuri na kukaa na mtu mwovu kwa hivyo chaguo ni lako uangalie utakaa na nani na pia ufikirie watu watakapokufa na maelekezo ya Allah subhana watu watakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala marejeo yatakuwa vipi lazima ufikirie hayo anasema mtume alayhi salatu wassalam idhan kabla ya hiyo hadithi nyingine anasema faida ambayo kwamba inapatikana katika hadithi hii anasema min, min fawaidi hadha alhadith matarjama al-Baihaqi biqawli hii ni maneno ambaye kwamba yamesimuliwa na alimamu al-Baihaqi rahimahullah akasema babu mujanabati alfasaqa mlango am mlango katika kitabu chake na akasema babu mujanabati alfasaqa mlango ambao kwamba inafundisha mtu awe mbali na wale watu ovu al fasaqa wal na wale wenye bid'a pia hao unafaa kukaa mbali na wao akasema alimamu nuka ala taati llahi azza wa jal na yoyote ambaye kwamba hakusaidii katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumtii Allah subhanahu wa ta'ala huyo unafaa kukaa mbali naye haya ni maneno alimamu al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala ukiwaona wale ambao kwamba wanazungumza maneno ambayo kwamba yasiyostahiki yani wana yakhuduna fi ayatina wanazungumzia kitabu na sunna bila ilmu wanazungumza mambo ambayo kwamba yanakhalifu awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum kaa mbali na wao usikae na wao fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi mpaka wawe wametoka katika haya mazungumzo ambayo ni maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na wawe ni wenye kuzungumza mambo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndio unaweza kukaa na wao hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yusiyannaka ash-shaytan kama shaytani atakughafilisha na ukakaa na wao fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin utakapokumbuka basi usiendelee kukaa hicho kikao toka na uende zako Allah subhanahu wa ta'ala anasema idhan haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimma yastami'una alqawla fayattabi'una أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كما تلفتانغوليا الله سبحانه وتعالى نسمى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى katika maneno ambayo tumetanguliza kusoma ameeleza ya kuwa هي katika هي آية في هذه الآية موعظة عظيمة hii aya kuna mauidha adhima kwa wale wenye kuzingatia wa imma anasema liman yatasamahu bimujalasati ahli albid'a kuna watu ambao kwamba wanaona ya kuwa kukaa na wale watu wenye wanafanya maasiya ni sawa yani ni mbaya lakini kuna wale watu ambao kwamba wanafanya bid'a wanamkhalifu mtume alayhi salatu wassalam hawaoni kuwa hao wanaona tu hawa ni watu wema hao ni watu ambao unafaa kukaa na wao na haya ndiyo mtume alayhi salatu wassalam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambazo zinakuja na yale ambayo kwamba yametangulia yanaashiria mambo haya kwa hivyo wewe kama Muislamu unastahiki na unafaa kukaa na wale ambao kwamba wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakubali na maasi na wakubali na shirki na wakubali na bidha hao ndio unafaa kukaa na watu wa sunna, wale ambao kwamba wanajua sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sunnatu rasuli sallallahu alayhi wasallam, wanajua tariqatullah wa tariqatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ambayo kwamba tunaashiria kwa umbali maneno ya alimamu Shaukani rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo kama unahitaji zaidi unaweza rudi katika Fathul Qadir na utapata maneno haya, lakini katika kumalizia ni kuwa mambo ambayo kwamba Muislamu anafaa kujua na watu wema, kukaa na watu wema inaenda na wewe mpaka mwisho, mpaka siku ya Kiyama, bali itakuja kukusaidia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, wale ambao al-akhilla, marafiki wale marafiki, al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, marafiki siku ya Kiyama wote watakuwa wenye kukimbiana baadhi kwa baadhi na watakuwa ba'dhum li ba'dhin adu wote watakuwa maadui illa almuttaqin isipokuwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndio urafiki ambao unasaidia kana watu wema kana marafiki kwamba ni wazuri wa sababu ya wewe kusaidika hapa duniani na kesho akhira hapa duniani vipi hapa duniani watakuwa wanakuwa kuwakumbusha mambo ya kheri. Ikifika wakati wa sala, watakwambia twende tukasali. Ikifika kama unafanya maasi, watakukumbusha, watakwambia usifanye maasi, fanya kadha wa kadha, usifanye mambo haya, Mwenyezi Mungu hataki haya, fanya uh, fanya hivi na hivi, usifanye hivi. Na siku ya Kiyama imekuja katika babu la hadithi kama vile ilivyo katika silsila ya hadithi sahiha ya kuwa wale ambao kwamba wale watu wema siku ya Kiyama watakuwa watakuwa wanaangalia wale wenzao wale ambao kwamba wameishi nao hapa duniani alladhina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wale ambao kwamba wamechanganya amali njema na mambo ambayo kwamba yasiyokuwa mazuri wakiangalia wanawakosa wale ndugu zao ambao walikuwa wanaswali wanamwambia ya Allah ewe Allah sisi tunawakosa ndugu zetu ambao tulikuwa tunasali na yao wakwende leo tuangalie wale ambao kwamba wamebana wako ndani ya jehanamu watoe. Hawa walio nani ni marafiki na wale watorofu watasema kama lana min shafiin wala sadiqin hamim, fama lana min shafiin wala sadiqin hamim. Idhan hivi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia marafiki wazuri, wanasaidiana hapa duniani na vile vile kesho akhira. Ama marafiki wabaya kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu yani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhid fulana qalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula Hivi ndio sheitani na wale marafiki waovu watakavyokuwa. Atasema wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, kumbuka siku ambaye mtu atakuja aume mikono yake miwili, hata si mkono moja wala si kidole. Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja, lakini anataja wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul, anasema ya laitani takhadhtu ma'a rasuli sabila, laiti mimi ningeshika njia ya mtume alayhi salatu wassalam ningemchukua mtume alaihi salatu wassalam ndio awe rafiki yangu wa karibu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laiti singefanya fulani akawa ni rafiki yangu saizi unaambiwa na mustasharin kwa wale kuna wale ambao kwamba kazi yao ni kupatia advice wengine unaambiwa unapewa advice vile utaenda kuchukua loan vile utaenda kupotea vile utachukua riba jua ndugu muislamu huyo anakupoteza na utakuja useme siku ya kiyama ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula shaytani ana shaytani anataka mwanadamu awe ni mwenye kudhalilika kwa hivyo kabla hujafika huko mbele angalia unakaa na wakina nani nakumbuka ambazo kwamba maambia alayhi salatu wassalam walikuwa wanaomba. Ibrahim alayhi salatu wassalam anasema rabbi habli hukman wa alhiqni anamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akifa amuunganishe na wale watu wema. Kwa hivyo ukiishi na hawa watu wema hapa duniani ndio utaenda kuishi na wao huko mbele. Yusuf alayhi salatu wassalam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin Ndugu Waislamu, katika kumalizia, mfano mbili peke yake ya kumalizia. Imepokewa katika Sahih al-Bukhari na Muslim ya kuwa lama hadharat Aba Talib alwafat, Abu Talib alipofikiwa na mauti, Mtume alayhi salatu wassalam, jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam alimkujia Abu Talib na mnajua Abu Talib ni ammi yake Mtume alayhi salatu wassalam fawajada indahu Aba Jahl wa Abdullah ibn Umayya ibn Abi Umayya akawapata hawa watu wawili Abu Jahl na Abdullah ibn Abi Umayya akawapata hawa watu wawili Mtume alayhi salatu wassalam akawa anamlingania Abu Talib ami yake mpaka last minute anamwambia ya kuwa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah ewe ami yangu sema la ilaha illa Allah hii ni last minute mtu anaenda zake anaambiwa sema la ilaha illa Allah angalia ubaya wa marafiki marafiki wabaya walikuwa wana mtume alayhi salatu wassalam akimwambia ya kuwa qul la ilaha illa Allah na hao wanamwambia atatruku millata Abdul Muttalib au atarghabu an millati Abdul Muttalib Je, utawacha vipi mila za babu zako Abdul Muttalib na wengine? Utawacha vipi mila ya hao? Alibaki akasema ala millati Abdul Muttalib, akakufa na hiyo mila ya Abdul Muttalib, na hiyo ni kushiriki, unamshikilia kushirikini. Hivyo ndio marafiki wa baba yeye akimwangalia mtume alayhi salatu wassalam anamwambia aseme la ilaha illa Allah, hawa wanamwambia ala millati Abdul Muttalib mpaka alipokufa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume alayhi salatu wassalam alisema ama wallahi la astaghfiranna ma lam unha an ma lam unha anki yani nitamfanyia istighfar kama Allah Subhanahu wa Ta'ala maadama hajanikataza akakatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ma kana linabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya akasema innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man wa huwa a'lamu bil ila akhir al ayat kumalizia ku ya mithali ya mwisho katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Safat ameeleza kisa ya marafiki wawili zingatia na uweze kurudia hizi aya na uzisome vizuri anasema Allah subhanahu wa ta'ala فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين huyu hawa ni watu ambao kwamba walikuwa marafiki wawili mmoja ameingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mwingine ameingia katika moto wa jahannam watu siku ya kiyama wakishaingia katika janna watakaa na watakumbuka haya mambo ya dunia faaqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun qala qailun minhum mmoja wao atasema qala qailun minhum inni kana li qarin hakika mimi nilikuwa na rafiki fulani alikuwa huyu rafiki yake alikuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala anasema yaqulu a innaka lamina almusaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun alikuwa anamwambia ya kuwa we vipi unaamini yaani mtu awe ni mwenye kufufuliwa baada ya kuwa ashakufa kaifa yani uta, utakubali vipi mambo haya Ana, akamwambia aidha mitna sisi tukishakufa wa kunna turaban wa idhaman na tukawa mchanga na tukawa tu ni mifupa zimebakia akasema vipi tutakuwa ni wenye kufufuliwa maana yake ni inka anakataa istifham inkari anakataa ya kuwa haitafanyika mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala akasema kisha huyu akasema qala hal antum muttali'un kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fattala'a faraahu fi sawa'il jahim alipozungumza mambo haya kisha akatazama akamwona mwenzake fattala'a faraahu fi sawa'il jahim ay fi wasatil jahim akamwona ndani ya moto wa jahannam kisha akamwambia qala tallahi ana Allah subhanahu wa ta'ala tallahi in kitta la turdin yani umekari mimi kuingia katika moto wa jahannam ambaye wewe leo hii uko ndani anamwambia yule rafiki yake kwa sababu gani kwa sababu alikuwa haamini hivi ndio marafiki hali yao ilivyo huyu mmoja amefaulu kwa sababu alimtia Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine aliangamia kwa ajili ya kum, eh, kwa ajili ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndugu wapendwa zamani watu wakizungumzia rafiki wanazungumzia wanadamu wa kawaida lakini leo hii kuna vitu kama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 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة